Zanim będę chciał prosić ich, aby się podzielili tym, co Pan im położy na serce. Kiedy tak żeśmy się modlili, ja tak odczułem, że podzielić się z Wami pewną historią z mojego życia. Wiecie, Słowo Boże mówi nam, że nie znamy dnia ani godziny, kiedy Pan przyjdzie. Nie wiemy, co będzie jutro. Ty dzisiaj żyjesz, ja dzisiaj żyję, dzięki łasce Bożej. Ale co będzie jutro? Co będzie, gdybyś musiał jutro odejść z tej ziemi? Czy ty jesteś pewny życia wiecznego? Czy jesteś pewny, gdzie ty będziesz? I ty tak myślałem tutaj, gdy tak siedziałem, wiecie, przypomniała się mi pewna historia. Był jeden człowiek, którego z... wzięliśmy z ulicy, który 40 lat pił. Miał 55 lat tylko. Pił wszystko, co mógł, specyfiki. Nie było dla niego wyjścia. To, że pił różnego rodzaju rzeczy, to uderzyło na jego nogi. Pomału chodził, chodził o kulach. I wzięliśmy go z ulicy, mieszkał pod mostem, Umieściliśmy go w jednym z pomieszczeń dla, dla ludzi bezdomnych u jednego brata. I to było, to było coś niesamowite, bo kiedy go wzięliśmy, modlił się, on oddał swoje życie Jezusowi i przez pół roku chodził do zboru, chodził do kościoła. I kiedy chodził do kościoła po pół roku, jego chodzenie było już, zajęło mu tylko 20 minut, bo wcześniej chodził aż 45 minut, jemu było, tyle, tyle musiał iść od miejsca, w którym, w którym przebywał. Jest środa wieczorem. Ja trzymam mikrofon i on stoi i składa świadectwo. I mówi tak. Ja jestem niewolnikiem Jezusa Chrystusa. Moje życie było straszne. Moi rodzice, jak piłem, bali się mnie nawet umieścić w łazience, bo, bo bali się, że, że muszla klozetowa zostanie wyrwana i sprzedana na alkohol. Mówi, ja byłem nikim, nie miałem nic, wszystko straciłem, Spałem tylko i wyłącznie w spodenkach pod, y, pod mostem i mówi, dzisiaj ja stoję i chcę wam powiedzieć, ja jestem niewolnikiem Jezusa Chrystusa. Jak bardzo ja kocham Jego. I on tak mówił, to świadectwo. Ja trzymając mikrofon, położyłem ręce na Niego, pomodliłem się. On usiadł na krzesło i odszedł do Boga na małżeństwie. I umarł. I wtedy pomyślałem sobie tak, co za odejście do domu. Ty nie wiesz, co będzie jutro, ale jedno jest pewne, jeśli Twoje imię jest wpisane w Księdze Życia Wiecznego, to mamy wspaniałą pewność, to należymy do Chrystusa, ponieważ On jest naszym Królem i Panem. Amen? Amen. Okay. Jim. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. A, cieszę się, że powiedziano, że dobrze być w domu pańskim, iść do domu pańskiego. It is so good to be with you in God's house. Jest bardzo dobrze być tutaj w Bożym domu razem z wami. I'd like to give you a little testimony of my life. Chciałbym się podzielić kilkoma słowami mojego świadectwa, mojego życia. First of all, I want to give God thanks that I was raised in a Christian home. Pierwszą rzecz chciałbym dziękować Bogu i oddać Bogu chwałę za to, że byłem wychowywany w domu chrześcijańskim. And throughout my whole life, I had only one pastor. Przez całe moje życie miałem tylko jednego pastora. Until four and a half years ago. Aż do 4,5 roku temu. <laughs> Cameron King. Cameron przyjechał. That one pastor for most of my life was my own father. Ten uh, mój pastor przez większość mojego życia był ojciec. My dad would stand at the front. Uh, mój ojciec stawał z przodu. And he would preach. I on głosił. I myślałem sobie, to tylko mój tato, który tam sobie mówi. ja słuchałem, ale to tak naprawdę nigdy nie wtopiło się do wnętrza mego. Chociaż miałem chrześcijański i wychowałem się w chrześcijańskim domu, moja, moja mama modliła się każdego wieczoru And she would always pray, Lord bless my two boys. I zawsze modliła się tak: Panie, błogosław moich dwóch synów. And as long as I live, I will never get those prayers out of my ears. I tak długo jak żyję, nigdy ta modlitwa nie odejdzie z moich uszu. And even though I was in church every Sunday. I chociaż byłem w kościele każdej niedzieli. We had a revival one time that lasted for 13 weeks. My mieliśmy takie nabożeństwa przebudzeniowe, które trwały aż 14 tygodni. Seven days a week. Każdego dnia w tygodniu. I was in church every night. Ja byłem w tym kościele każdego wieczoru. My dad would not let us stay home. Mój ojciec nie pozwalał nam, abyśmy pozostawali w domu. We had no choice whether we went to church or not. My nie mieliśmy wyboru pójść czy nie pójść do kościoła. He said as long as you sleep in my bed. On powiedział tak długo jak śpisz w moim łóżku. You eat my food. Jesz moje jedzenie. I pay for your clothes. Ja płacę za twoje ubranie. You will be in the house of God. Będziesz w domu Bożym zawsze. And more, more parents need to do that. Mo, większość rodzic powi, rodziców powinno to czynić. No choice. Nie miałem wyboru. <laughs> Amen. Amen. Amen. Well, when I went to university. Ale kiedy pojechałem na uniwersytet. And it was a Christian university. I to był chrześcijański uniwersytet. I still had not had a personal relationship with Christ. To ciągle nie miałem osobistej relacji z Chrystusem. I still thought it was my dad's rambling. Ja ciągle myślałem, że to jest mojego ojca taka hobby. I went to chapel every day. Ja chodziłem również do, do kaplicy tam na uniwersytecie każdego dnia. Pastor Cameron and I went to the same Christian University. Pastor Cameron i ja chodziliśmy do tego samego uniwersytetu. I was there 30 years before Ale ja byłem 30 lat przed nim. But I would go and have God's word read and preached every day. Ja chodziłem tam i każdego dnia słuchałem Boże słowo, które było głoszone. They took attendance every day. Uh, oni uh, cały czas e, liczyli, kto przychodzi. And I had all kinds of God's word poured into me. I ja miałem cały czas Boże słowo, które było wlewane do mnie. I got together with another pastor's son. Hmm? A któregoś razu spotkałem się jeszcze z innym synem pastora. We had curfew every night. Każdego dnia mieliśmy ograniczone godziny. Musieliśmy być o konkretnej godzinie w pokoju w akademiku. lights had to go out at a certain time. Ale pewnego, co jakiś czas żeśmy opuszczali to. But we would sneak out the window. I to co robiliśmy, to żeśmy przeskakiwali przez okno. We would get in his car or my car. Wsiadaliśmy do jego samochodu albo mojego samochodu. And we would go to places that we as Christians should not go. I chodziliśmy do miejsc, do takich, których chrześcijanie nie powinni chodzić. And we thought we were having fun. I myśleliśmy, że mamy, mamy dobrą zabawę. And after a few hours we would sneak back in. I po kilku godzinach znów przeskakiwaliśmy przez okno. And all of the word of God that was poured into me for all of those years. I przez wszystkie te lata, kiedy słowo Boże było wlewane do mnie, began to take effect in my heart. Nagle zaczęło mieć wpływ na moje życie. And I began to find out that what my dad was preaching I nagle zobaczyłem, że to co mój ojciec głosił was true. było prawdą. I then got out of my bed in the middle of the night. Pewnego dnia w nocy wstałem z swojego łóżka. And even though it was past time for lights out, i chociaż to był e, czas, gdzie światło powinno być zgaszone, we were still allowed to go to chapel. My ciągle mieliśmy pozwolenie na to, aby chodzić do kaplicy na uczelni. There was one light that hung from the ceiling. Tam było tylko jedna lampka, która była zapalona, e, która wisiała e, na suficie. And there was a big wooden altar at the front of the chapel. I był bardzo taki drewniany przód, e, podium w, tym, w tej kapliczce. I went to that altar. Ja pobiegłem do przodu tej kaplicy. And I laid across it on my chest. I położyłem się uh, na swoich piersi. And I began to cry out to God. I zacząłem wtedy wołać do Boga. And I knew that I had a call on my life, ja, but I was rebelling. Ja wiedziałem, że Boże powołanie jest nad moim życiem, ale ja się temu przeciwstawiałem. I heard a sermon during that time that said this. I słyszałem kazanie w tym czasie. God has no grandchildren. Bóg nie ma wnuków. Only children. Tylko dzieci. You have to be born into the family. Ty musisz się narodzić do rodziny Bożej. It would be nice if God had grandchildren. Byłoby miłe, gdyby Bóg miał wnuków. And since that time, ale od momentu i pastored over 43 years before I retired. I od tego momentu stałem się pastorem przez ponad 30 lat, aż poszedłem na emeryturę. Then went to Pastor King's Church. Potem przyjechałem do pastora Camerona kościoła. And found out preachers can't retire. I dowiedziałem się, że kaznodzieja nie może pójść na emeryturę. But I've had people all through those 43 years say. Ale słyszałem ludzi przez te wszystkie 43 lata mówiące My dad gave them land to build this church. Ludzie powiadali, mój ojciec dał ziemię, aby ten budynek był zbudowany. Some would say my father helped build the church. Ktoś powiedział, o, mój ojciec pomagał zbudować ten kościół. My family has put lots of money in this church. O, moja rodzina dużo pieniędzy włożyła do tego kościoła. So therefore on the basis of that I am a Christian. A więc ze względu na to, co moi rodzice zrobili, ja również jestem chrześcijaninem. But no. Ale nie. You have to be born into this family of God. Musisz być na nowo narodzony do rodziny Bożej. You are not his grandchild. Ty nie jesteś wnukiem. You are either his child or you are not. Albo jesteś jego dzieckiem, albo nie jesteś jego dzieckiem. You can't go on your mother's apron strings. Nie możesz i żyć na, na podstawie doświadczeń swojej mamy. You can't count on what anyone else has done. Nie, możesz, nie może to być policzalne dla ciebie i nie możesz polegać na tym, co ktoś inny zrobił. I had to come as I was. Ja musiałem sam and pour my heart out to Jesus. Wylać swoje serce przed Jezusem. Ask him for, his forgiveness. I poprosić jego o przebaczenie. And come into my life. I aby wszedł do mojego życia. And change my life. I zmienił moje życie. More up to date just this week. I również jak dzisiaj, tak jak w tym tygodniu. About three months ago, I fell off our back porch. Gdzieś trzy miesiące temu ja zleciałem y, z werandy. Pastor knows about this. Pastor wie o tym. I had a huge bruise on my side. Miałem niesamowite siniaki tutaj po, po, na boku. I hit one of the steps as I was falling. Ja uderzyłem o jeden stopień, kiedy spadałem. My shoulder hit another step. Moje ramię uderzyło w drugi stopień. And I have had pain in that shoulder for months. I miałem ból w tym ramieniu przez miesiące. But just this past week, ale w tym ostatnim tygodniu, as I was praying for others, kiedy zacząłem się modlić o innych, that God would heal others, aby Pan uzdrowił innych ludzi, I put my left hand on my shoulder and I said, enough is enough. Położyłem swoją rękę na moim ramieniu i powiedziałem, no koniec i koniec, niech się skończy z tym. I zacząłem ogłaszać uzdrowienie nad swoim ramionem, nad sobą samym. No I od tamtej pory nie mam żadnego bólu. To jest mój Jezus. To jest Twój Jezus. He is my father. On jest moim ojcem. He is your father. On jest twoim ojcem. And he wants the best for his I on chce to co najlepsze dla swoich dzieci. And I leave you this. I chcę God, pozostawić to z wami. God only has children, not grandchildren. Bóg ma tylko dzieci, nie wnuków. Amen. Greetings from Atlanta, Georgia. Pozdrowienie z Atlanty z Georgii. Uh, folks in our church are praying for you now. Ludzie u nas w kościele modlą się o was nawet teraz. I remember when I was a young minister. Pamiętam kiedy byłem młodym kaznodzieją. And I had a pastor that I worked with uh, for a brief amount of time. I y, pracowałem dla jednego pastora przez krótki okres czasu. And he began to teach me about the Lord's compassion. I on zaczął mnie uczyć co to znaczy Boże współczucie. There was an elder in the church and his name was Ty. Był starszy zboru, który nazywał się Todd. And when I knew Ty, Ty was a very uh, prosperous businessman. A kiedy pamiętam Toda, Todd był zawsze takim pełen prosperującym, prosperującym menem. He put in air conditioners and heaters. On y, um, y, zakładał klimatyzację i centralne ogrzewanie. But Ty didn't start off that way. Uh, ale ścieżka ta nie rozpoczęła się od tego. He was an alcoholic. On był alkoholikiem. And uh, the first time that he came to Central Church, Pan raz kiedy on do tego kościoła, Ty was drunk. To Tad był pijany. But uh, pastor uh, began to reach out to him. Ale pastor zaczął podchodzić do niego. And connect to him. I zaczął z nim się jakoś łączyć. And week after week. I tydzień po tygodniu. Ty would come to church drunk. Tat przychodził do kościoła i tak i tak pijany. But one day he accepted the Lord. Aż pewnego dnia on przyjął Jezusa jako swojego Pana. But his alcoholism didn't go away immediately. Ale jego alkoholizm nie odszedł od razu. And so But Pastor Breen was very loving and compassionate Ale with him. pastor był pełen miłości i współczucia do niego. And he kept encouraging him to come. I zachęcał go cały czas, aby on przychodził. And Ty would get very down on himself. A Tad był taki pełen obciążony w sobie. And he would say, how could God love me when I fail? I pomyślał sobie, jak Bóg może mnie kochać, kiedy ja ciągle upadam? How can God love me when I keep making these mistakes? Jak Bóg może mnie kochać, gdy ciągle popełnią te błędy? But Pastor Breen would remind him of the compassion of God. Ale pastor ciągle jemu przypominał to współczucie Boże. And, and uh, tell him to keep coming. I ten cały czas przychodził, co jemu mówił, aby on mógł przychodził. And finally the Lord began to work in Todd's life. Aż w końcu Pan zaczął działać w, ta, o, w życiu Toda. And he would go for a week without getting drunk. I aż szedł przez tydzień czasu, już nie mógł, nie pił. And then he would mess up. I później znów namieszał. And then he might go for a month without getting drunk. A później było tak, że przez miesiąc czasu nie pił. And then he would mess up. I później znów namieszał. And then he would go six months without. A później sześć miesięcy przestał pić. And then he would mess up. I później znów namieszał. But finally he made it through the one year mark. A później było tak, że przez rok czasu nie pił. And when he made it through the one year mark, I, he, he never went back. I kiedy przeszło, przeszedł cały rok, że przestał pić, już więcej nie wrócił do picia. And he began to grow in the Lord. He began to grow in the Lord. I zaczął wzrastać w Panu. And he became an elder in that church. I został starszym zboru tego kościoła. And the Lord began to touch him. I Bóg zaczął dotykać się jego. And God used story. I Bóg używa historię Toda. To minister to me. aby usłużyło to mi, because I didn't know that one time I was going to pastor a small church in a poor community. Bo ja nie wiedziałem, że Bóg mnie powoła, abym był pastorem w małej Y, w małym miasteczku, w małym mieścinie. I pastored in southwest Georgia, which ja, was the poorest uh, region in the United States. Ja jestem pastorem w najbardziej biednym rejonie w Stanach Zjednoczonych na południu Georgii. And almost everyone in the city uh, did uh, was either alcoholics or drug addicts. I większość tych ludzi w tym mieście są albo alkoholikami, albo narkomanami. People could not keep jobs. Ludzie nie mogą dostać pracy. Uh, they could not prosper. Nie mogą prosperować. They didn't take care of their kids. Nie troszczą się i zajmują się swoimi dziećmi. They didn't take care of their houses. Nie zajmują się swoimi domami. All because of drugs and alcohol. Ze względu tylko na to, że jest tam alkohol w ich życiu i narkotyki. But uh, as people began to come in, ale kiedy ludzie zaczęli przychodzić And many people would cry out to God for help. i wielu ludzi zaczęło wołać do Boga o pomoc, But the addiction was so strong. ale uzależnienie było tak silne, And I didn't know what to do. ja nie wiedziałem, co mam zrobić. But I remembered Ty's story. Ale pamiętałem historię Toda And I would tell them to keep coming. i zacząłem im mówić, słuchajcie, przychodźcie. I would tell them to be faithful mi mówić, bądźcie wierni przychodzeniu. And there would be people that would come on Sunday morning. Oni przychodzili w niedzielę rano. That had uh, gotten drunk that morning. W Tego poranku byli pijani. There would be people that had put out their joints right before they came in the church. Od, odkładali gwoździe, czyli marihuanę po to, że przed kościołem i później wchodzili do kościoła. Uh, there, there, there were all kinds of addictions that people would come with. Mieli różnego rodzaju uzależnienia, kiedy przychodzili. I would tell them to be faithful and to keep coming. Ja im mówiłem, bądźcie wierni, przychodźcie. Because I know that my God was a compassionate God. Powiedziałem o tym i wiem o tym, że mój Bóg jest Bogiem pełen współczucia. And I knew that if they kept trying, I wiedziałem, że jeśli oni będą próbować, in the midst of their failure, pośrodku tych ich y, upadków, that His grace would touch them. Ich, ich, Boża łaska ich w końcu dosięgnie. And there were Uh, some people that made it, niektórzy ludzie przeszli przez to, and some people that gave up. A niektórzy ludzie zrezygnowali. But the people that made it, ale ci ludzie, którym się udało, were the ones that totally trusted in God's goodness. To byli ci, którzy w pełni zaufali Jezusowi. And even if they made a mistake, i chociaż popełniali błędy, even if they failed, może upadają albo potykają się. They would keep coming to God. Oni ciągle przychodzą do Boga. And many times it just seemed like as the pastor i wielokrotnie, tak jak pastor, that they would be crying at the altar. oni kłakali przed, y, na środku. it seemed like they would drink a beer in the car on the way home. A później, gdy wracają z kościoła, idą na jedno piwo. And, and, and in my, my mind, I would think, are you even trying? A ja się mówię, co ty nawet nie próbujesz. But the Holy Spirit would convict me. Ale Duch Święty wtedy mnie przekonywał. And say, remind them of my compassion. I po, powiedział tak, przypominaj im o moim współczuciu. And as the people kept coming. I kiedy ludzie zaczęli przychodzić. And the ones that didn't get up. Give up. I, i, I ci, którzy nie rezygnowali, ale trwali w przychodzeniu. They began to get free zaczęli być wolnymi ludźmi. And they would go back to school. I zaczęli iść do szkół. And they would get a job. I dostawali pracę. And uh, and the Lord would begin to turn their life around. Turn their life around. I Pan zaczął ich życie przemieniać do góry nogami. And everything would be different. I wszystko zaczęło być inne. They would have a relationship with God. Zaczęli mieć relacje z Bogiem. They would have a job. Zaczęli mieć pracę. God would begin to heal their family. Bóg zaczął uzdrawiać ich rodziny. God would begin to restore relationship with their children. Bóg zaczął odnawiać relacje ich z ich dziećmi. They would begin to fix up their houses. Hmm? They would begin to fix up their houses. Zaczęli naprawiać, remontować swoje domy. Everything would be different. Wszystko zaczęło stawać się inne. And the fact that they were a new creation in Christ Jesus. A tak naprawdę stawali się nowymi stworzeniami w Jezusie Chrystusie. Would show up in every area of their life. I to pokazywało w każdej dziedzinie ich życia. But I also want to let you know, ale również chciałbym, abyście wiedzieli, that the Lord can touch people quickly, że Pan może dotknąć ludzi natychmiastowo. With his delivering power. Z mocą u, uwolnienia. When I was in college, kiedy ja byłem na, na uniwersytecie, we would go into a, a government housing project. Myśmy szli na, do takich domów, e, e, które były domami projektu e, rządowego. And we, we, we use the school's buses. I myśmy, to były domy, domy państwowe i w tych domach państwowych mieszkali ludzie, ludzie biedni. To load up all the single mothers in the project to come with us. I myśmy brali tam mamy, samotne mamy z tamtych miejsc. Uh, to celebrate an American holiday called Thanksgiving. I razem z tymi samotnymi matkami, gdy przyjechaliśmy, myśmy świętowali e, święto dziękczynienia z nimi. And we made a, a very, very nice meal for these single mothers. I żeśmy przygotowywali dla tych matek samotnych, samotnych matek e, wspaniały posiłek. And many were drug addicts and prostitutes. Niektórzy, którzy tam byli, to byli narkomani, to, to, to były prostytutki. But we wanted to treat them very special and show them how precious they were in God's sight. Ale myśmy traktowali w bardzo szczególny sposób, okazując i pokazując im jak bardzo drogocennymi są w oczach Bożych. And we fed them this nice Thanksgiving meal. I myśmy e, się dzielili z nimi tym tym obiadem w czasie święta dziękczynienia. And we began to share the gospel with them. I również się dzielić Ewangelią z nimi. And there was a lady that responded to the message. I w końcu była tam jedna kobieta, która odpowiedziała na poselstwo. And she was a heroin addict. A ona była uzależniona od heroiny. And when she would put the heroin in her arms, I kiedy ona wstrzykiwała sobie heroinę, she had red lines up and down her arms. Ona miała całą linię czerwoną od ukucia. With holes in her arms the size of small coins. A, a y a, e, dziury były na jej a, ręce czy na jej ramieniu takie jak e, jednogroszówka. And she had uh, lost everything. Ona straciła wszystko. The government had taken her kids. E, państwo zabrało jej dzieci. And she was in a, a police home. Um, she wasn't in jail, but it was like a halfway house. I ona była pod kontrolą policyjną, to się nazywa u nas pod y, y, nadzorem kuratora. And she came forward for prayer. I ona wyszła wtedy na środek, aby się modlić. And me and my fellow students, we laid hands on her. I ja i moi studenci zaczęliśmy kłaść ręce na nią. And the power of God came down. I moc Boża spoczęła. And it touched her. I dotknęła moc Boża ją. And she fell straight down. I ona tam jak stała, padła pod Bożą mocą. And she began to cry very bitterly. I zaczęła płakać bardzo gorzko. And when she stood up, i kiedy wstała, the holes and the red lines on her arms were gone. Je, te dziury na ramieniu znikły. And I began to uh, she began to go to the church where I went to. I ona zaczęła przychodzić do kościoła wtedy tam, kiedy ja, gdzie ja chodziłem. And it was a big church. I to był duży kościół. And one time she saw me and she came running up to me. I pewnego dnia, kiedy mnie zobaczyła, pobiegła do mnie. And she told me that she had gotten her kids back. I powiedziała do mnie, otrzymałam dzieci z powrotem. She had gotten a job. Mówi, dostałam pracę. She had gotten off government assistance. Mm, dostałam e, pomoc e, rządową. And the Lord had changed her life. I mówi, Pan zmienił moje życie. And she was very on fire for the Lord. I była pełna ognia dla Pana. And she even prophesied to me. I nawet zaczęła mówić proroctwo do mojego życia. Just after about a month. <laughs> Just after a month. po prostu po jednym miesiącu. You see, I've got very good news for you. Wiecie, ja mam dobrą nowinę dla was. God is not angry with you. Bóg nie jest zezłoszczony co do twojego życia. No, I'm not saying that all of us are okay just the way we are. Ja nie mówię, że my wszyscy jesteśmy w porządku, okej okay, w naszym życiu. But the way we're going to get to the place that God wants us to be. Ale do, do miejsca, w którym Bóg chce, abyśmy doszli is by understanding that God is not angry at us. zrozumienie tego, że Bóg nie jest zezłoszczony co do twojego życia. Many times we have a hard time relating to Father God. Bardzo często mamy trudności, aby w jakiś sposób utożsamiać się z Bogiem. My father was a very angry man. Mój ojciec był bardzo złośliwym człowiekiem. So it was it was very hard for me to think of God as the father. A więc dla mnie było bardzo trudno myśleć o Bogu jako o Ojcu. But as I began to look into the scriptures, Ale kiedy zacząłem spoglądać na urywki Bożego Słowa, I began to understand zacząłem rozumieć, that God is not angry at że Bóg się nie złości na mnie. And I let you know first of all, I chcę wam powiedzieć po pierwsze, that God is for you. że Bóg jest za tobą. The Bible says in Romans 8:31 Biblia powiada w liście do Rzymian, 8 rozdział, wiersz 21, 41, 31. What then shall we say in response to this? Co możemy powiedzieć w odpowiedzi na to? If God is for us, who can be against Jeśli Bóg jest za nami, któż przeciwko nam? The Father is actually for you. A więc Ojciec jest za nami. He is pulling for you. He's pulling, he's, he's cheering for you. On goni za tobą. He is not against you. On nie jest przeciwko tobie. He is your biggest cheerleader. On jest twoim najlepszym tym liderem jak na meczu Chiriot. In every step that you make toward him. Cheerleader, tak. In every step that you make toward him. I w każdym kroku, kiedy ty idziesz do niego, he applauds and he claps. On się cieszy i, i klaszcze, jak ty podchodzisz do niego, za każdym krokiem. do Ale możesz powiedzieć, jeśli Bóg jest za mną, to dlaczego złe rzeczy wydarzają w moim życiu? And we don't have time to discuss all of that. I nie mogę wam wyjaśnić tego wszystkiego dzisiaj wieczorem. But I will tell you this. Ale chcę wam powiedzieć to. The moment that God steps on the stage. The moment The moment that God steps on the stage. W momencie, kiedy Bóg wchodzi na podium and starts fixing everything, i zaczyna naprawiać wszystko, then he has to start dealing with us. to najpierw rozpoczyna od nas. So the, it's good that he has taken his time and was patient. To jest dobrze, że Bóg jest cierpliwy co do naszego życia. Because it's given us time to receive his grace. Ponieważ to jest czas dla nas, abyśmy mogli przyjmować jego łaskę. You also must know that the enemy, the devil, on również chce wiedzieć, że nieprzyjaciel, diabeł, is seeking to bring you down. Szuka, aby ciebie zawsze ściągnąć w dół. And I know that there's been evil people that have hurt you. Ja wiem, że byli wiele, było wiele złych ludzi, którzy ciebie zranili. But in the midst of all of this, ale pośrodku tego wszystkiego, God is shouting, I am for you. Bóg krzyczy i woła do ciebie mówiąc ja jestem za tobą. Now the word Satan. Hmm? The word Satan. Ale słowo szatan means accuser. Oznacza oskarżyciel. And so the enemy the devil comes in. A więc kiedy diabeł przychodzi and he comes to accuse you. On przychodzi po to, aby ciebie oskarżać. And tells you that you're guilty. I mówić ci, że ty jesteś winny. He, you that you're not worthy. Mówi ci, że ty nie jesteś godny. He tells you that you're a failure. Mówi ci, że ty jesteś ciągle nieudacznikiem. The devil goes and he says, "Why don't you take a drink of this? Diabeł przychodzi i mówi, dlaczego sobie nie chlaśniesz? Why don't you want some of this?" Dlaczego tego nie chlaśniesz? And then when you drink it, a wtedy kiedy się napijesz, he goes, "You are a failure." I mówi, Widzisz, jesteś nieudacznikiem. God does not love you. Bóg ciebie już więcej nie kocha. You are worthless. Ty nie jesteś godny. You have no self-control. Nie masz kontroli nad sobą. You might as well give up on God. Lepiej zrezygnuj z Boga. He cannot help you. On ci już w ogóle nie może pomóc. But you must know. Ale musisz wiedzieć o tym. That the devil is a liar. Że diabeł jest kłamcą. And that God is for you. A Bóg jest zawsze za nami. And even when you mess up. I nawet wtedy kiedy namieszasz. He says my grace that I purchased for you on the cross. On mówi moja no, moja cena była taka, że ja ciebie odkupiłem na krzyżu Golgoty. Is enough to sustain you until you find freedom. To słuchaj, nie przestawaj, aż do momentu otrzymasz pełnię wolności. God is the creator of the universe. Bóg jest przecież stworzycielem tego świata. And he wants you to know him. I on chce, ażebyś ty jego znał. He wants you to be free from the bondage of on sin. On chce, abyś był wolny z niewoli grzechu. He wants you to live out potential that he has put inside chce, of you. pełni potencji, którą on ci daje. He wants you to be transformed into the image of his son. On chce, abyś był przetransformowany na obraz Boży. He wants to see you filled with his power. On chce, abyś był wypełniony jego mocą. But he understands it is not his anger that is going to get us there. Ale on wie również i chce, żebyś wiedział o tym, że to złość przyprowadzi do ciebie. But it is his goodness and his mercy. Ale jego dobroć i jego miłosierdzie przyprowadzi do niego. And when you keep coming into his presence. I kiedy ty przychodzisz do jego obecność, przed jego obecność. When you come in and you say, how can I worship the Lord? I have failed. I kiedy przychodzisz, mówisz, Boże, jak mam ciebie uwielbić, kiedy ja jestem tym, który zawodzi. You remind yourself of God's goodness. Ale kiedy zaczynasz przypominać o Bożej dobroci. And you begin to worship him. I zaczynasz go uwielbiać. You begin to get closer to him. To zaczynasz przybliżać się do niego. I can tell you one day. Powiem ci, pewnego dnia the Holy Spirit will touch you. Duch Święty ciebie dotknie. And the chains will begin to fall off. I zmiana będzie następować coraz bardziej. And you will begin to find the freedom. I wtedy będziesz odnajdował wolność. And you will find a freedom on the inside. I będziesz odnajdował wolność przede wszystkim od wewnątrz. when you find that freedom on the inside, kiedy ty znajdziesz wolność od wewnątrz, it will begin to work its way out. To on będzie pracować z tobą, aby była wolność na zewnątrz. In all the addictions. Tych wszystkich różnego rodzaju uzależnień. And all the things that hold us bondage. I to wszystko, co nas powstrzymuje i, i zatrzymuje i wiąże. Will begin to break off zacznie być łamane. When we find the freedom on the inside. Kiedy my znajdujemy i odnajdujemy wolność w naszym wnętrzu. But also understanding that God is for you. Ale również zrozum to, Bóg jest za tobą. Gives us the faith to do difficult things he asks us to. Hmm? Jeśli wiemy o tym, że Bóg jest za nami, to pozwala nam podejmować decyzje i wierząc, dobre decyzje, wierząc, że uczynimy dobrze. Because there might be times the Lord asks you to give up a friendship. Bo może Pan zapyta ciebie i, i ci, abyś może zrezygnował z pewnych przyjaźni, które masz. There might be times the Lord asks you not to go to a particular restaurant anymore or może, pub or bar. Or, może Pan ci poprosi, słuchaj, już nie do tej restauracji, czy pubu, czy baru. And have to trust that God is for you in these times. I jeżeli ty ufasz Panu, że Pan jest za tobą cały czas, You cannot say, I enjoy this. Nie możesz powiedzieć, o, ja raduję się w tym, ty jesteś za mną. You've got to ask, is this the will of God? I za, ale powiedzieć, pa, Panie, czy to jest Twoją wolą Bożą, czy tam powinienem pójść, czy nie. And if it's the will of God, it is what is best for you. A to, co jest wolą Bożą, to jest to, co jest najlepsze dla Ciebie. Because he is for you. Ponieważ On jest za Tobą. Second of all, Druga rzecz, when you are in Christ, kiedy Ty jesteś w Chrystusie, The Lord is not counting your sins against you. To Pan nie policza grzechu przeciwko tobie. He doesn't have a chalkboard going one. On nie ma tam kredy i zapisuje jeden two, grzech, drugi grzech, three, trzeci, four, czwarty, five, piąty. You're out. <laughs> You're out. A więc wypadasz. He is not doing that. On nie robi tego. When you mess up, kiedy namieszasz, it does not disqualify you to ciebie nie dyskwalifikuje. God has no second rate children. Bóg nie ma dzieci drugiej kategorii. If you keep coming to him, jeśli ty przychodzisz cały czas do you niego, can be restored. Będziesz odnowiony. You see the the temptation is this. Wiecie, pokuszenie jest takie. When we fail, kiedy zawodzimy? Is that we think of ourselves as failures. Kiedy potykamy się, myślimy o sobie, że jesteśmy już nieudacznikami. And when we believe that lie, i kiedy zaczynamy wierzyć temu kłamstwu, we act in a way to my zaczynamy działać that confirms that lie. I to i w taki sposób, że to potwierdza to kłamstwo w naszym życiu. And so even when we mess up, i nawet wtedy, kiedy gdzieś tam coś namieszamy, we must believe that God has given us his righteousness. Musimy wierzyć w to, że Bóg daje nam swoją sprawiedliwość. Because as we believe the truth, ponieważ kiedy wierzymy prawdzie, then we will begin to manifest that truth. To wtedy będzie ta prawda się manifestować w naszym życiu. The same thing is true for sanctification. Taka sama jest prawda, jeśli chodzi o życie uświęceniowe. It's true for healing. Jest ta sama prawda, jeśli chodzi o uzdrowienie. It's true for deliverance. Jest ta sama prawda, jeśli chodzi o uzdrowienie. You know, sometimes the, God, the Bible says that I am the healed of the Lord. Czasami mówimy, że Pan jest moim uzdrowicielem. But sometimes maybe my knee still hurts. Ale czasami moja, moje kolano boli. But as I say, I am the healed of the Lord. Ale Panie, ja jestem uzdrowiony Twoją mocą then many times the healing will manifest. I wielokrotnie uzdrowienie zaczyna się manifestować. And many times I might sin. Czasami coś gdzieś zgrzeszę. But as I say, I am the righteousness of Ale God. kiedy mówię, Panie, przecież ja jestem sprawiedliwością Twoją, then that righteousness begins to manifest. to ta sprawiedliwość zaczyna się manifestować w moim życiu. And begins to break that hold of sin on my I zaczyna life. łamać ten grzech, który jest w moim życiu. The Bible says that I am free. Biblia mówi, że jestem wolny. And as I confess that uh, freedom, i kiedy ja ogłaszam tę wolność, then that freedom begins to manifest. to ta wolność zaczyna się manifestować w moim życiu. You have to believe what God says. I musisz wierzyć w to, co Bóg mówi. And bring your reality up to God's truth. Ponieważ to przyniesie twoją rzeczywistość do Bożej prawdy. Third of all, po trzecie, When you are in Christ, kiedy ty jesteś w Chrystusie, the Father will train you in godliness. Bóg będzie ciebie prowadzić e, w pobożności. In Hebrews chapter 12. W liście do Hebrajczyków 12 rozdział. Verses 7 and 8. Wiersz 7 i 8. List do Hebrajczyków 12 rozdział. Tak się robi, jak się nie ma swojej Biblii. 12 rozdział. <laughs> Wiersz 7 e, siódmy i ósmy. Cierpliwie znoście karcenie, jest ono dowodem, że Bóg obchodzi się z wami jak synami, bo nie ma syna, którego by ojciec nie karcił. Jeśli nie jesteście karceni, tak jak wszyscy, to jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. You've got to understand that there's a difference between punishment and discipline. Musimy rozumieć, że jest różnica pomiędzy karaniem a dyscyplinowaniem. Punishment reinforces guilt. Karanie jest reakcją na winę. And God does not punish his children. A przecież Bóg nie karze swoich dzieci. God disciplines his children. Bóg dyscyplinuje swoje dzieci. You see, God will allow some difficult circumstances to come your way. Nieraz Bóg pozwala i dopuszcza, aby trudne dość, y, okoliczności były w naszym życiu. And these difficult circumstances I, make us stronger. I te trudne okoliczności, które przychodzą do naszego życia, sprawiają to, że stajemy się silniejsi. When I was in high school, I played sports. Kiedy ja byłem w szkole średniej, ja byłem zaangażowany Y, w amerykański futbol. You can't really tell now. nie, mo teraz, nie możesz teraz powiedzieć. But our coaches would make us run very hard. Ale nasz trener sprawiał to, abyśmy biegali bardzo szybko. And they would train us very hard. I nas trenowali w bardzo silny i mocny sposób. And they would say you need this training. I mówili, ty musisz mieć, musisz być ćwiczonym. Because when the game is on the line, ponieważ kiedy będziesz w grze, you don't need to be too tired that you can't perform. Nie możesz być zbyt, zbyt zmęczonym i rezygnować, że nie dasz rady. They were not punishing us. Przecież on nas nie karał. They were disciplining us. On nas dyscyplinował. And the Lord will uh, will give us discipline. I Bóg będzie dawał nam dyscyplinę. So we can be strong. Po to, abyśmy stawali się coraz silniejsi. So when the moment of temptation or trial comes. Aby wtedy, kiedy przychodzi moment pokuszenia bo próby. That we can stand strong. Możemy stać silno w tej, tej sytuacji. And many people here, maybe you are thinking. I może niektórzy z was myślicie. God is punishing me. Bóg mi karze. This bad thing is happening because God is angry at me. O, ta rzecz zła się dzieje w moim życiu, ponieważ Bóg się zezłościł na mnie. But I'm here to tell you, God is not angry at Ale chcę ci powiedzieć, Bóg się nie złości, jeśli chodzi o twoje życie. He is not punishing you. On ciebie nie karze. If it kills, hmm? if it kills, jeśli by on zabijał, if it steals, jeśli by on y, kradł, if it destroys, jeśli on by niszczył, It is of the devil. To wszystko jest od diabła. Now God may, let us face some hard times. Czasami stawiamy trudnej sytuacji, jesteśmy w trudnej sytuacji. But when I was running football, ale wiecie, kiedy ja grałem w ten futbol, I was not being killed. I przecież ja nie zostałem zabity. I was not being stolen from. Ja mnie nie okradziono. I was not being uh, destroyed. I nie zostałem zniszczony. I was being made better. Hmm? Ja stawałem się lepszy. And that's what the Lord is wanting us I to jest to, co Pan chce od naszego życia. And the Lord can touch you today. I Pan może dotknąć się twojego życia dzisiaj. I want to tell you one more story. Chciałbym wam powiedzieć jeszcze jedną historię. How we need to cooperate with God. Jak my mamy współpracować z Bogiem? When I was pastoring in uh, in South Georgia, kiedy ja pastorowałem, byłem pastorem w południowej Georgii, there was a man named Jackie that był, visited our church. Był taki gościu, który nazywał się Jackie, no, odwiedzał nasz kościół. And uh, Jackie had cirrhosis of the liver. Jackie miał zapalenie wątroby. He weighed about 75 pounds, I'm not sure, real small. Ważył gdzieś 75 funtów, czyli gdzieś 30 kilo. He was really skinny. Był bardzo chudy. All his color was gone from his face. Cały jego kolor zniknął z twarzy. And the doctors told him he had about a month to live. I lekarz powiedział do niego masz miesiąc życia. And he came to our church. I przyszedł do naszego kościoła. As kind of a last hope. Myśl sobie, to już jest moja ostatnia szansa. He had never really been to church before in his entire life. Wcześniej w żadnym kościele przez całe swojego życie, and swoje życie nie był. And when we were singing like we were tonight, I kiedy myśmy śpiewali, wybierali Boga tak jak wy dzisiaj, jak myśmy dzisiaj, he came to the front. Wyszedł naprzód. Like right here. Tak tutaj, jak tutaj. And he asked for uh, me and someone to pray with him. I prosił mnie i innych, aby się o niego modlili. And we prayed for him and the power of God came down. Myśmy zaczęli się modlić o niego i naprawdę moc Boża spoczęła. And he fell to the ground. I on padł na, na ziemię. And we continued singing. I my dalej trwaliśmy w uwielbianiu. And he stayed on the ground. On tam cały czas leżał. Uh, I preached. Ja głosiłem. He just stayed on the ground. On tam cały czas leżał. We dismissed the service. Myśmy rozwiązali nabożeństwo. He stayed on the ground. On ciągle tam leżał na tej ziemi. Everybody left. Wszyscy opuścili spotkanie. And he was right there on the ground. A on ciągle tam leżał na podłodze. And finally it was getting very late. I w końcu już się robiło późno. And I started poking him. Ja zacząłem jego dotykać. And I was like, you got to get up. Mówię, musisz stać. <laughs> Or I've got to give you the keys. Albo muszę dać ci klucz. We are the only ones here. My wszyscy jesteśmy tu, my tylko dwójka tutaj jesteśmy. And he, he came to and he got up. I on wstał. And he left. I wyszedł z kościoła. And I went to go visit him at his house. I później pojechałem do niego, aby go odwiedzić w jego domu. That week because he was a first time guest tym tygodniu ponad był pierwszy raz jako gość w naszym kościele. And I asked him if he was ready to accept Jesus as his Lord and Savior. I zapytałem się jego, czy jesteś gotowy, aby przyjąć Jezusa do swojego serca jako swojego osobistego zbawiciela. And he said, no, I am not to do that. On mówi, nie, ja nie jestem gotowy, aby to przyjąć. And time went by, I would call him again. No, czas minął, ja do niego zadzwoniłem znów. That day when we prayed for him, God healed him uh, his liver. Wtedy, kiedy modliliśmy się o niego, Bóg jego uzdrowił z choroby wątroby. He quit drinking immediately. Przestał pić w jednym momencie. And I would say, Jackie, are you ready to receive the I powiedziałem, Lord? Jackie, czy ty jesteś gotowy, aby przyjąć Pana do swojego serca? And he would say, no, I'm On not powiedział, ready. nie, ja nie jestem gotowy. And I pastored that church for 13 years. A ja jestem pastorem tego kościoła od 13 lat. And Jackie never got saved. I Jackie nigdy nie został zbawiony. He, he, he lived. Żył. He got his business back. Zwrócił do niego cały biznes. Uh, he, things began to go well for him. Rzeczy zaczęły się dziać dobrze w jego życiu. And I would play with him. I would say, Jackie. Ja ja go błagałem, mówiłem, Jackie. You should be dead by now. Do dzisiejszego dnia ty byś był już martwy. But the Lord did a miracle for Ale you. Pan uczynił cud w twoim życiu. Why don't you accept the Lord? Dlaczego nie chcesz przyjąć Pana do swojego życia? And he would say, I'm not ready, pastor. A on ciągle mówił, ja nie jestem gotowy, pastorze. And as far as I know, i tak długo jak pamiętam. Jackie is still alive today. Jackie ciągle żyje. And has not accepted the Lord. A i nie przyjął Jezusa jako swojego Pana. I'm here to tell you tonight. Ja jestem tutaj, aby ci powiedzieć dzisiaj. This is not just about being free from drugs or alcohol. To nie jest wystarczająco, aby być wolnym od jakiegokolwiek uzależnienia. Or any other addiction that we might be facing jakiegokolwiek uzależnienia, czy to alkohol, czy narkotyków, jakiegokolwiek uzależnienia, któremu stawiamy czoło. The most important thing Najważniejsza rzecz is that we accept our Lord. To jest to, kiedy my przyjmujemy Jezusa Chrystusa do swojego. That we repent and have a change of mind about our sins. Kiedy zaczynamy żałować ze swoich grzechów i odwracać się od accept him into our life. I akceptujemy i zapraszamy Jego do naszego Because życia. That is our purpose and calling. Ponieważ to jest nasz cel i to jest nasze powołanie. to walk with him. Aby chodzić z Nim. God is for you. Bóg jest za Tobą. So you can relate to him. Bóg jest dla ciebie po to, abyś mógł się z nim utożsamiać. So you can connect with him. Abyś był z nim połączony. And you can worship him. I abyś mógł go uwielbiać. That's why Jesus came and died. To jest dlaczego Jezus przyszedł na tą ziemię i umarł. Because he loves you so much. Ponieważ on tak bardzo ciebie kocha. That he wants to spend time with you. Że on chce spędzać czas z tobą. He does not want to punish you. On nie jest tutaj aby ciebie karać. He wants to love you. On przyszedł, aby ciebie kochać. He wants to reveal his love. I on chce objawiać swoją miłość co do twojego życia. And so I want everyone here to close their eyes. Chciałbym, abyśmy tak zamknęli swoje oczy wszyscy. I don't want anyone here to be like Jackie. I nie chcemy, aby ktokolwiek tutaj był może jak Jackie. That just wants some outside freedom że może na zewnątrz jesteś wolny. But not experience the inside freedom of knowing Christ. Ale nie doświadczyłeś Jezusa wewnątrz swojego serca. And I know that many of us might not have our lives together. Nieraz myślimy tak, ja muszę w jakiś sposób stać się lepszym, aby przyjść do Boga. But we come to Christ. Ale my przychodzimy do Chrystusa. And then he fixes our life. I on wtedy naprawia nasze życie. We cannot do it on our own. My nie możemy sami według własnej siły naprawić swoje życie. And if you are here today, jeśli ty dzisiaj jesteś, and you say, I want to accept Christ into my life. I mówisz, ja chcę przyjąć Chrystusa do swojego serca. I want to be a disciple of Jesus. Ja chcę być uczniem Jezusa. And I want to follow him. I chcę iść za nim. If there's anyone here that would say, That is my desire. Jeśli ktokolwiek, ktokolwiek jest tutaj, miejscu, jest, With, może powiedzieć, to jest moim pragnieniem. With no one looking around. Gdy nikt cię nie patrzy. Because we don't, we're not wanting to embarrass you. Ponieważ nie chcemy nikogo zawstydzać tutaj. But if you want to say, I want to do this. Ale jeśli chcesz powiedzieć, ja chcę to uczynić. Would you raise your hand today? Czy chcesz podnieść swoją rękę? Is there someone here? Czy jest ktoś taki tutaj? That is okay. W porządku. Then I want to uh, encourage you to ja chcę Cię dzisiaj zachęcić, uh, to continue to follow Him. abyś szedł za Nim. Also, I want to ask this. I chciałbym zadać Ci pytanie takie. If you are here, jeśli jesteś tutaj, and you want to receive prayer for anything, jeśli potrzebujesz modlitwy o cokolwiek, then me and Jim would love to pray for you. Jim ja chcemy się modlić o ciebie. If you have a burden in your heart, jeśli masz ociężałe serce swoje, if you have an addiction in your body, może jesteś czymś zniewolony w swoim ciele, if you have an addiction in your mind, jeśli masz zniewolenie w swoim umyśle, then we want to pray with you. My jesteśmy gotowi, aby się modlić o ciebie. And we, we want to encourage you. And if you would like prayer. I my chcemy to w ten sposób ciebie zachęcić. Jeśli potrzebujesz takiej modlitwy. For anything. Cokolwiek potrzebujesz w swoim życiu. You can be sick in your body. Może jesteś chory w swoim ciele. And you want God to heal you. I pragniesz, aby Pan ciebie uzdrowił. Then we will pray for that as well. To chcemy się również o ciebie modlić. If you want prayer for anything, would you raise your hand? Jeśli taka osoba jest, która chciałaby takiej modlitwy, to podnieś swoją rękę. Yes. Thank you. Would I work, um, could uh, maybe someone play on the guitar? Możemy grać. Ktoś może grać. Or are they here? If you raise your hand for anything and you would like prayer, jeżeli, then I want to invite you to come. Jeżeli podniosłeś swoją rękę, zapraszam cię, żebyś przyszedł na środę, będziemy się o ciebie modlić. And we will, we will pray with you. Będziemy się z tobą modlić. Powstaniemy wszyscy, moi kochani. Hallelujah, Jezus.